And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. dan i dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast. U još jednu našu epizodu Mobility korisni autosaveti. I danas smo pripremili nekoliko zanimljivih saveta. Kao što smo i rekli kada smo vršili reorganizaciju naše emisije, trudit ćemo se da bude kratko i jasno. Znači, kratki savjeti pravo u centar i sve informacije koje su vam neophodne da možete bolje da brinete o vašem autu ili neke stvari možda koje niste znali, a možda ćete bolje raditi kao vozač. Uglavnom, da ne dužimo puno, danas smo premili malo priče deca u saobraćaju, centriranje trapa, šofer i navigacije. Krećemo odmah. I krećemo odmah sa našim e, prvim tekstom koji je, moramo slobodno priznati, svi, da je jako bitan, a to je kako da naučimo decu da prepoznaju opasne situacije u saobraćaju. Prema podacima saobraćajne policije, kako su uvedene zone škola, nijedno dete nije poginulo u neposrednoj brzini škole. Također, statistika pokazuje da se broj nastradalih mališana smanjio posljednjih godina. Sa druge strane, ispred mnogih škola i dalje ima postavljena dalje nije postavljena neophodna signalizacija, a na predavanjima policije o zaštiti djece u sobraćaju po osnovnim školama odziv roditelja je najblaže rečeno bio slab. Nameće se dakle pitanje da li su ovi podaci rezultat jednog ozbiljnog rada ili pomalo splet srećenih okolnosti. I šta je sve potrebno raditi kako bi se sistem bezbednosti dodatno unapredio? Uvođenje zone škole, odnosno usporenog saobraćaja, potpuno je opravda očekivanja jer se pokazalo da su vrlo efikasan vid zaštite, jer su kazne za ugrožavanje dece veoma rigorozne. Istako je Damir Okanović, direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja. On također kaže da podatak o smanjenom broju dece žrtava saobraćajih nesreća ohrabruje, ali da je naravno potrebno uraditi još mnoge stvari da bi se to podiglo na još veći nivo. Pre svega, radi se o uvođenju obaveznih časova u nastavu o poznavanju saobraćaja. U sadašnjem nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovne škola predviđeno je da su u okviru predmeta Svet oko nas održe tri časa u prvom razredu i četiri časa o saobraćaju u drugom razredu. Svakako smatramo da je taj fond časova nedovoljan, a ozbiljan je problem što nije definisano šta će deca tačno učiti. U svakom slučaju jedno je sigurno ponašanje dece svakako najviše zavisi i od roditelja. Zato je najvažnije da roditelji budu pozitivan primjer. Suština je da decu treba obrazovati, dakle učiti ih osnovnim pojmovima, sa obraćenim znacima, ali je podjednako važno da se mališani uče kako da prepoznaju opasnu situaciju i izbegnu rizik. Primjera radi, objašnjavati zbog čega je opasno pretrčavati ulicu van pešačku prelaza, ili, na primjer, zašto ne treba istrčavati za loptom ako lopta izađe na put. Dakle, dete treba da stekne sliku, odnosno da bude svesno kakve pretnje postoje. Važno je također da mališani poznaju put od kuće do škole, koja su rizična mesta gdje su pešački prelazi semafori i zbog čega su na određenim mestima postavljeni određeni saobraćeni znakovi. Možda zvuči banalno, ali je također važno voditi računa da se u školama krene na vrijeme, tačnije da dete ne mora da žuri na početak časa jer deca nisu sposobna za podelu pažnje. Drugi također važan razlog da se krene od malih nogu je sedišta u kolima, sedišta za bebe prvenstveno. Veliki broj saobraćajnih nesreća sa tragičnim posljedicama po decu putnike došao je kao posljedica ne bezbednog prevoza dece u sedištima. A to je naravno odgovornost najviše roditelja. Vožnje dece u krilu ili na prednjem sedištu van sedišta svakodnevno se može vidjeti na ulicama ili recimo ispred nekog vrtića oko 8 sati ujutru. Ako vam deca nisu vezana, teško da ćete poštovati propise kad odrastu. Isto kao kada sa detetom rukama prelazite ulicu na crveno, za pešake ili van prelaza. Dodatan problem predstavljaju i zakoni čije se odredbe vezane za prevoz deca u suprotnosti sa, evropskim, sa evropskom praksom. Konkretno, Kod nas dete starije od 3 godine ne mora da se vozi u sedištu, podvadi, iako je niže od 150 cm, već je dovoljno da bude vezano pojasom Upravo pojas može biti pretnja po dete niže od te visine jer je u visini vrata. Također veliki problem predstavljaju i e, vozači, bahati vozači ili vozači koji divljački voze. Koliko puta vam se desilo da ste sa detetom na pola pešačkog prelaza i da vozač neće da vas propusti, već projuri pored vas kao da ne postojite? Ili da primetite kako neko divlja kolima gradskim ulicama u blizini škole? Nemojte da budete lenji i prijavite bahate vozače. Kazna je za mnoge, ali ne, nažalost, jedino rešenje. Stalno apelujemo na građane da prijave vozača koji krše propise, pa je svuda, kao i normalan svet, povećava bezbednost. Uskoro bi mogle da budu usvojene i mere zakona o prekršaju koji će znatno otežati izbjegavanje i plaćanje kazni za ovakve vozače. To su neke zanimljive stvari koje ste možda znali, a možda i niste znali, a vezane konkretno za decu i sabraćaj naravno. I prelazimo dalje na našu, naš sljedeći tekst. U pitanju je centriranje trapa. Vjerojatno ste se pitali kada je pravo vrijeme za centriranje trapa. Da li se sjećate kada ste posljednji put centrirali trap na vašem vozilu? Ovu korisnu operaciju mnogi zanemaruju, zato dajemo simptome koji ukazuju kada je vrijeme za provjeru. Neradko se na putu smejemo starim automobilima koje voze pravo, ali iako idemo ravno iza njih, možemo vidjeti sva četiri točka. Tada uglavnom komentarišemo da je vrijeme za centriranje trapa. Međutim, ovo je krajnji stadijum zanemarivanja vozila i izazivanja brojnih opasnih posljedica po sebe i druge. Šta je regulaža trapa? Odnosno reglaža trapa kako bi se pravilno, da se pravilno izrazimo. Reglažom, odnosno centriranjem trapa, osiguravamo da točkovi uvek i pravilno budu u kontaktu sa podlogom. Ovo direktno utiče na držanje vozila na putu, upravljanje i udobnost u vožnju. Čitav proces ne traje duže od 20 minuta. Tom prilikom se proverava stanje trapa, odnosno njegovo odstupanje i to pomoću posebnog programa. Pomoću preciznih laserskih instrumenta i kamera uzemaju se mere na vozilu kako bi se kasnije uporedile sa fabričkim. Pa ako ima odstupanja, jasno je da je potrebno centrirati trapu. Cena regulaža trapa zavisi od dimenzije guma i kreću se od 1000 do otprilike 3000 dinara. Ono što je vozačima jako važno da znaju jeste optimalan period kada treba provjeravati, a to je na svaki 15 do 20.000 pređenih kilometara. Ili poslije bilo kakve intervencije na samom trapu, odnosno zamene bitnih dijelova, oslanjanja, poput amortizera, krajeva spona, kugli i sl. Naravno, zavisnosti od eksploatacije vozila može se javiti još nekoliko simptoma koji ukazuju da je vrijeme za proveru. Recimo, nije redkost da vozači pređu preko veće udarne rupe ili vršnjaka, pa im se od ciline udara rašteluje trap. Dešava se i da zbog udara da se iskrivi i sam upravljač. Mnogi od njih reše da zanemare problem nastavljajući da voze takav auto ipak uslijed udara geometrija trapa se može premetiti što može biti priličan problem ukoliko se na vreme ne reši. Nažalost, većina vozača najčešće dolazi na provjeru trapa u poodmakloj fazi kada automobil već počne da vuče u stranu ili kad ustanove da su se gume potrošile po unutrašnjoj strani gazeće površine, što između ostalog ukazuje i na raštalovan trap. Dakle, rešenje je redovna Provera trapa na 15 do 20.000 km bi bilo idealno, ali i redovno podešavanje pritiska u gumama. Provera na svakih 15 dana ili bar jednomesečno, što smo pričali u našoj prethodnoj emisiji. Tako direktno sprečavamo prekomerno trošenje guma, što samo po sebi i tekako utiče na bezbednost. Kako se obavlja reglaža trapa? U modernim servisama je već standardna laserska reglaža, koje je u stvari trodimenzionalno centriranje. Proveru vrši savremena 3D kamera koja snima i beleži raspon, nagib i zatvor točka. Ta tri elementa se istovremeno podešavaju, jednako su bitne za bezbednost, a naravno utječu i na potrošnju goriva. Nakon toga se vrši provera trapa, pregled vozila podrazumeva proveru da li u trapu ima lufta, po znacima navoda, a ako ga nema, onda reglaža nesmetano može da se obavlja, a ukoliko postoji, to prvo mora da se sanira. Nakon toga se vrši e, montiranje mernih glava na točkove. Ove sprave se pričušćuju za felne i tada se putem posebnih kamera beleže podaci o položaju točka. Unosi se, podaci se unose u kompjuter, u program, vrši se skeniranje točkova i počinje prvi korak, centriranja, odnosno merenje uglova, kao i pozicija upravljača i naravno podešavanje i na kraju se vrši Ukoliko postoje odstupanja, kada vozite pravo, upravljač stoji okrenut malo na jednu stranu, u tom slučaju se obavlja i postavljanje volana u pravilan položaj. To je što se tiče centriranja trapa, tako da ako niste dugo, svakako savjetujemo da što pre to uradite. Mi prelazimo na naš sljedeći tekst, a to je oštećenje šofer Da li popraviti odmah ili možda zameniti kasnije. Staklo na kolima se često može lako i jeftino popraviti, ako oštećenje naravno nije veliko. U velikom broju slučajeva zamena stakla nije neophodna što vam može uštediti dosta novca. Od stepena oštećenja zavisi da li je neophodna zamjena stakla ili je dovoljna popravka. Na najvećem broju automobila šofer se sastoji od dva sloja stakla, a između njih je sloj plastike. Zamena šofer šajbne je neophodna u slučajevima kada su oba sloja stakla oštećeni ili kada je jedan sloj značajno oštećen ili ima duboku pukotinu. U praksi zapravo oštećenja nastala udarom kamenčića u vožnji obično nisu takve prirode, jer se ošteti spojni sloj stakla i ta oštećenja uglavnom nisu duboka i mogu da se poprave. Kompanije koje se bave autostaklima mogu uspješno sanirati manje oštećenja, a takve popravke obično ne traju duže od pola sata. Proces podrazumeva da se oštećenje popuni nekom vrstom smole i da se ta smesa učvrsti. Ako se popravka uspješno uradi, staklo verovatno neće ponovo pući na isto mjesto i bit će mnogo bezbednije. Osim toga, izbeći ćete visoke troškove zamene stakla. Popravka se ne preporučuje u slučajevima kada je oštećenje direktno ispred vozača, čak i kada oštećenje nije veliko. Vozači često pogreše pa ne odu odmah na reparaciju stakla, pošto staklo u vožnji, po znacima navoda, radi, a oštećenje se širi tako da se staklo na kraju mora kompletno zameniti. Šofršarna je jedan od delova automobila koji se lako mogu popraviti, bez potrebe za zamjenom. Ovo važi naravno samo u slučajevima kada se na vreme reaguje procenu oštećenja ipak bi bilo dobro da obavi stručnjak, a oni će vam i preporučiti da li je pametnije da popravljate ili izvršite zamenu stakla. I prelazimo na naš posljednji savjet za danas koju autonavigaciju kupiti. Dosta ovih pitanja, pogotovo kad krene sezona odmora. Ako često putujete, GPS navigacija može biti od velike pomoći. Njeno korišćenje je mnogo jednostavnije od čitanja mapa, naravno. Potrebno donesete adresu ili objekat u kojeg želite da stignete, a sistem će vas e, glasovnim upustvima, a i vizualnim naravno, usmeravati gdje treba da idete gdje trebate da skrenete i naravno prikazivati napredak duž rute kojom se krećete. Osim toga možete birati postavke rute, u od toga da li želite da idete najkraćim putem ili da stignete najbrže, ili čak da se krećete samo putovima na kojima se ne plaća putarina. Neke navigacije čak nude mogućnost da i koriste pešaci ili biciklisti koji ne smeju da koriste autoputove, a sistem naravno ne ograničava pešacima kretanje jednosmjernim ulicama. Neki uređaji imaju mogućnost odabira rute na koji će potrošnja goriva biti najmanja. Ovi navigacijani uređaji mogu brzo pronaći mnoga mesta kao što su benzinske pumpe, restorani, hoteli, bankomati, turističke e, lokacije i sl. Možete odabrati i konkretan objekat ili objekat u blizini. Napredak tehnologije je omogućio da jeftini uređaji imaju funkcije koje su nekada bile rezervisane samo za skuplje modele, kao što su izgovor imena ulica, upozorenje na policijski radar, Skuplji uređaj imaju i napredne funkcije kao što su FM prijemnik. Pre kupovine autonavigacije bi trebalo da budete upoznati sa sljedećim stvarima. Pod GPS uređaji koji su fabrički ugrađeni u automobile su u većini slučajeva beskorisni u našoj zemlji. GPS navigatori koji dolaze fabrički ugrađeni u novo auto u Srbiji su u većini slučajeva beskorisni. A najveći broj proizvođača automobila nema detaljne mape Srbije i Balkana, tako da se ti uređaji ne mogu baš koristiti u Srbiji. Prodavci često izbjegavaju da upozore kupce na ovu činjenicu. U Evropi se ovakvi navigatori mogu koristiti bez problema, naravno, potrebno je da imate samo odgovarajuće mape. Pod 2. Navigacioni softver u GPS uređaju. Detaljne mape Srbije prave samo dve firme, Kontrast i Infoteam. Contrast je firma koja je tvorac poznate mape Plan Plus, tako da su GPS mape koje oni proizvode Pojednostavljeno rečeno, Plan Plus u GPS uređaju. Njihove mape se koriste u navigacijnim uređajima koji koriste e, softver software iGo, a Infoteam je firma koja pravi mape koje se koriste u uređajima firme Garmin. Obe mape su solidno kvalitetne, a slična situacija i u okolnim zemljama. Generalno gledano, iGo software se može instalirati i uređaje koji ga fabrički nemaju. Bitno je da im je operativni sistem Windows CE. Znači od ključnog značaja na korišćenje autonavigacije u Srbiji bi bilo dobro da odaberete uređaj koji je ili Garmin ili u sebi ima instaliran iGo navigacioni softver. Što se tiče po tri mape. Pre kupovine proverite starost mapa instaliranih na uređaju. Obavezno se raspitajte o mogućnostima i cenama ažuriranja i nadogradnje navigacionog softvera i mapa. Nakon nekog vremena poželit ćete svakako da dodate nove mape ili unapredite verziju postojećih mapa što može biti značajan izdatak. 4. Procesor i RAM memorija GPS uređaja. Prodavci često ne objasne baš najbolje kupcima da su kod GPS uređaja od izuzetne važnosti da za brzinu rada, brzina procesora i količina i količina memorije koji će koristiti uređaje. Neki od njih uopšte ne prikazuju tehničke karakteristike jeftinijih uređaja koje prodaju. Programi koji su instalirani u autonavigacijama se konstantno unapređuju i sve su hardverski zahtevniji. Vremenom novije mape će biti pravljene samo za novi verzije programa, tako da će uređaj sa slabijim karakteristikama postati prilično upotrebljivi. Za naše uslove potrebno je minimalno da imate bar 400 MHz procesora i bar 64 MB RAM memorija. I peta i posljednja stavka, veličina ekrana. Standardna veličina ekrana na jeftinijim GPS navigatorima je 3,5 inča, a standardne verzije su 4,3 i 4,7. Veličina ekrana je svakako jako bitan faktor jer veći ekran omogućiti da brže pogledom pronađete ono što vas zanima. Tako da će vaša pažnja biti duže usmerena na samu vožnju i na put. Tako možemo reći slobno da autonavigacije sa većim ekranima povećavaju vašu bezbednost u saobraćaju. Ono što bi svakako bilo dobro da dodamo je SD kartica. Preporuka je da e, navigacija ima svakako slot za memorijsku karticu jer na taj način nećete biti ograničeni količinom memorije u samom uređaju, već ćete moći da stavite dodatne mape ili već šta god vam treba na tu dodatnu SD karticu. To su bili ukratko naši pa možemo slobodno reći praktični savjeti koje smo imali za vozače i u ovoj našoj današnjoj epizodi Mobility. Hvala vam u svakom slučaju što ste bili uz NXS Web radio podcast i uz ovu našu epizodu. Do nekog sljedećeg susreta, budite dobro i zdravo, veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS podcast.